sa akin, masaya ako sa'yo. Kaya bakit pa natin pagpipilitan ng hindi pwede? Sabi mo sa akin, pagtapos mo masipin ng dila ng iyong sigarilyo, magkahawak ang kamay, ngumiti na higpit, at nagkaantay na lang ng isa sa atin ang araw na tayong di nag-uusap ni isa sa ating dalawa Ilang balak makiusap Alam natin pareho tayo nagkulang At ang tayo ila na rin patutunguan Ngayon bakit nga ba tayo nakita Nakalimutan na tila Balak natin magayos ang lalo sa ating nagpasira Diba sabi mo noon Kung tayong dalawa'y maghiwalay Makikita rin sa tamang panahon Ngayon na kung napaisip Paano kung ganoon Kung tayo nga talagang dalaway Bakit pa tayong dapat maghiwalay ngayon Kung ganun magbiro ang tadhana Ay dapat alam niyo na kung oras Makipagbiroan ngayon Huwag mo na akong kulitin pa Huwag ka na rin sumagot kung sakaling kulitin ka Kung magkasalubong huwag na natin pansinin Ang isa't isa't magkalit ay huwag na pansinihin pa Dahil ko kayang maging kung sinong gusto mo oh, Ibigay kung anong gusto mo oh, Ibigay anong nararapat sa'yo Mahal kita pero tama na dahil Hindi mo kaya maging kung sinong gusto ko oh, Ibigay kung anong gusto ko oh, Ibigay anong nararapat sa atin Dahil di na natin kaya Huwag na pilitin kahit pwede Sipin ng sarili pag nasa atin dumipende Mas mahina na nga tayo sa sakiting nagkandeng Kaila tayong magagamot kung pareho tayong pasyente Hindi mo ko kailangan ng ka sa akin libro ng istorya natin Dalaway sa simula lang kahayaan yung basahin Sumayan at tayo dati natin ang pasanin Talagang dapat mong asahan Hindi mo aakalain Ba't ba tayo naniwala Pagmamahalan natin dati Pwede alintana Ngayon dapat nalimutin na ang ating alaala Kailangan na magbura para matuto tayo Lalo parang sulat sa pisara Huwag mo na akong tanungin pa Masasaktan pa rin kahit aking saluin Kapanandali ang margalan to sa atin parang hinapan Samantalang pagmamahal dapat ikat din Dahil hindi ko kayang maging kung sinong gusto mo oh, Ibigay kung anong gusto mo oh, Ibigay anong nararapat sa'yo mahal kita Pero tama na dahil hindi mo kayang maging kung sinong gusto ko anong gusto ko Ibigay anong nararapat sa atin Dahil di na natin kaya